Pasaka apie jaunikaitį, išėjusi baimės mokytis. Turėjo tėvas du sūnus. Vyresnysis buvo gudrus ir sumanus, ką paima tą padaro, o jaunėlis kvaišelis. Nieko neišmanė, nieko negalėjo jo išmokyti. Žmonės jį matydami sakė, tai turės tėvas su jo vargelio. Kai tik koks reikalas ar darbas – vis vyresniajam, vis jam. Tik kai tėvas siūsdavo jį ko atnešti, o metas būdavo vėlus arba jau visai įnaktėję, ir dar jeigu reikėdavo eiti per kapines ar šiaip kokią šiurpę vietą, tada jis sakydavo, ne tėve, ten aš neįsiu, man baisu, mat bijojo. Arba kai kartais vakare susėdę prie krosnės būdavo pradės pasakoti visokiausias istorijas, kurių klausantis kūnas pagaugais eina – Žiūrėk, tūlas neiškentęs ir sako, oi kaip baisu, o jaunėlis sėdi savo kamputyje, klausosi ir negali suprasti, kągi visa tai reiškia. Visi tik ir gaščiojasi, oi kaip baisu, oi kaip baisu, o man nebaisu. Tai matyt, irgi toks dalykas, apie kurį aš nieko neišmanau. Ir štai vieną kartą tėvas jam sako, klausyk, sūnau, gana tau kampe tupėti. Esi jau nebemažas, vyras iš stumens ir iš liemens, laikas būtų ir tau ko nors pramokti, kad galėtum pats savo duoną pelnyti. Matai, kaip tavo brolis stengiasi, o iš tavęs kaip iš žilo ožio, nei pieno, nei Vilnos. Oi, teveli, aš mielai norėčiau ko nors išmokti, o labiausiai norėčiau išmokti baimės. Apie tai aš dar nič nieko neišmanau. Vyresnysis tai girdėdamas nusijokė ir pagalvojo savo, dievulėliau, na nu ir kvailumas to mano brolio, nieko doro iš jo neišeis, koks gimė, toks jau ir mirs. Tėvas atsiduso ir sako, baimės tu išmoksi, bet duonos savo iš to nepelnysi. Po kiek laiko užėjo pas juos į namus Zakristijonas. Pasiskundė jam tėvas, pasibėdojo – kad jaunėlis jo sūnus toks niekam tikęs, nieko neišmano ir nieko išmokti nenori. Jūs tik pamanykit, klausiu, kaip jis mano pelnyti savo duoną, o jis man nori išmokti baimės. Jeigu tik tiek, tai šito jis gali pas mane išmokti. Atsiųskit jį man, aš jau jį pralamdysiu. Tėvas sutiko. Kaip ten bus, taip. Vis jau vaikas nors kiek prasitrins, pagalvojo. Priėmė Zakristijonas berniuką pas save į namus ir pristatė varpais skambinti. Po kelių dienų prižadino apie vidurnaktį, liepė keltis, lipti į varpinę ir skambinti. Dabar tu sužinosi, kas yra baimė, pagalvojo Zakristijonas ir pirma pats slapčia įslinko į varpinę. Berniukas užlipo į viršų, apsigrėžė ir jau ims virvę. Ogi žiūri, ant laiptų, tiesiai priešais varpinės angą, kažkokia balta žmogista stovi. Kas ten? sušuko jis. Bet žmogista nieko nesako, stovi ir neįkrust. Atsakyk man, sušuko berniokas, arba neždinkis šalin, tau čia nėra ko veikti vidury nakties. Bet Zakristijonas – stovi ir nejuda iš vietos, kad berniokas pamanytų, jog pasirodė vaiduoklis. Berniukas sušuko antrasyk. Ko tau čia reikia? Sakyk, jeigu esi padorus žmogus, kitaip nutrenksiu tave nuo laiptų. Na jau, na jau, ims mat ir nutrenks, pagalvojo sauza Kristijonas, bet sakyti nieko nesakė. Stovėjo kaip stulpas ir tiek. Berniukas šūktelėjo jam trečią syk bet kai ir vėl nieko neišgirdo, įsibėgėjo ir kad stums vaiduoklį, tas ir nudardėjo laiptai žemyn. Nusirito per dešimt pakopų ir sudrybo kampe. O berniokas paskambino varpais, sugrįžo namo, netaręs nei žodžio atsigulė į lovą ir pučia į akį. Zakristijono pati laukė, laukė savo vyro, o jo vis nėra ir nėra. Galų gale pradėjo baimintis – Prižadino bernioką ir paklausė, ar nežinai, kur mano vyras? Jis pirma tavęs užlipo į varpinę. Nežinau, atsakė berniokas. Stovėjo ten kažkas ant laiptų priešais varpinę sangą, bet kad nieko man neatsakė ir nenorėjo iš ten trauktis, tai palaikiau jį kokiu nevidonu ir nudardinau laiptais. Nueikit pažiūrėti, gal ten jis ir buvo, jeigu taip tai gaila būtų. Zakristijono pati nubėgo į varpinę ir rado ten vyrą, gulinti ir vaitojantį, kojam at nusilaužęs. Parnešė į namo ir verkdama, klykdama, nulėkė pas bernioko tėvą. Tai pridarė, tai pridarė tas tavo vaikas, šaukė jį. Nustumė nuo laiptų mano vyrą ir nulaužė jam koją. Atsiimk tą savo nenaudėlį, kad jo ir kojos nebūtų mūsų namuose. Tėvas išsigando, nubėgo pas Zakristijoną ir katims barti sūnų. Pijok dievo vaikę, kokias čia dabar eibės išdarinėjai, galgi nelabasis tave apsėdo. Tu tik paklausyk, tėve, atsakė sūnus, aš čia visai nekaltas. Jis stovėjo ten naktį kaip koks piktadarys, aš nežinojau, kas jis toks. Tris sikius sakiau, kad atsilieptų arba eitų šalin. Ak, tarė tėvas, man su tavim vienos bėdos, eiktų nuo mano galvos – kad aš tavęs daugiau akise nematyčiau. Gerai, tėve, mielai, tik palauk, kol išauš. Tada aš išeisiu į žmonės ir mokysiuos baimės. Dabargi nemoku nieko, iš ko galėčiau savo duoną pelnyti. Mokykis, ko tik nori, tarė tėvas, man vis tiek. Šia tau 50 talerių, imk juos ir eik, kur akis veda, kur kojos neša. Tik niekam nesakyk, iš kur esi ir kas tavo tėvas, kad man nereikėtų dėl tavęs prie žmonės akių svilinti. Gerai, tėve, tegu bus kaip tu nori. Jeigu nieko daugiau neliepsi, tai tą padaryti man nebus sunku. Ir kai tik prabrėško, įsikišo į kišenę tėvo duotus 50 talerių ir išėjo į platų vieškelį. Eina ir bamba savo panosėje. O kad suimtų mane baimė, o kad suimtų mane baimė. Tuo tarpu pasivijo kažkoks žmogus ir išgirdo jį taip su savim kalbantis. Paėjo jie du galiuką ir pamatė kartuves. Ta žmogus ir sako, va, antai stovi medis, kur septynetas su virvininko dukterė vestuves kėlė, o dabar skraidyti mokosi. Atsisėsk po tuo medžiu ir palauk, kol sutems, tada sužinosi, kas yra baime. Jeigu tik tiek te tai reikia, atsakė berniokas, – Tai čia man vienas juokas. Ir jeigu taip lengvai išmoksiu baimės, atiduosiu tau savo 50 talerių. Tik ateik čionai rytoj iš pat ryto. Nuėjo berniukas prie kartuvių. Atsisėdo po jomis ir laukia, kol ateis vakaras. O kad pasidarė šalta, tai susikūrė ugnį. Tačiau apie vidurnaktį pakilo toks žvarbus vėjas, kad ir ugnis nevaliojo jo sušildyti. Matydamas, kaip vėjas supuoja pakaruoklius ir jie trankosi kits į kitą, berniukas pagalvojo, tau čia apačioj prie ugnies šalta, o koks turi būti šaltis tiems, kur ten aukštai kadaruoja. Ir kad buvo gero širdies, tai pasistatė kopečias, užlipo viršun, atrišo vieną po kito ir visus septynis nukėlė žemėn. Paskui pakurstė ugnį, įputė ir susodino visus aplinkui, kad sušiltų tačiau pakaruokliai sėdėjo ir nekrutėjo, o ugnis jau persimetė jų drabužius. Tada jis tarė, saugokitės, kad nesudegtumėt, jei ne, vėl patempsiu ten aukštai. Bet negyvėliai negirdi, tyli ir nepaiso, kad dega jų skarmalai. Tada berniukas supyko ir tarė, jeigu patys nesisaugojat, tai aš nieko negaliu jums padėti, o sudegti su jumis nenoriu. Ir vieną po kito – Visus vėl sukabino į kartuves. Paskui atsisėdo prie ugnies ir užmigo. Rytą ateina anas žmogus pasiimti 50 talerių ir sako, na, dabar jau žinai, kas yra baimė? Ne, atsakė vaikinas, iš kur aš žinosiu? Tie ten viršuje nė burnos nepravėrė ir pasirodė tokie kvaili, kad vos nesudegino paskutinių savo drapanų. Suprato žmogus, kad negaus tų 50 talerių ir nuėjo savo sakydamas, šitokio dar kaip gyvas nebuvo sutikęs. O berniokas taip pat patraukė savo keliais. Eina ir vėl bamba panosėje. O, kad suimtų mane baimė, o, kad suimtų mane baimė. Išgirdo tuos jo žodžius, eidamas iš paskos vežėjas ir klausė, kas tu toks? Nežinau atsakė berniokas. Vežėjas toliau klausinėja. Iš kur tu? Nežinau. Kas tavo tėvas? Negaliu sakyti. Ką tu ten visą laiką bambi savo panosėje? Ak, atsakė vaikinas, norėčiau, kad suimtų mane baimė, bet nemoku ir niekas manęs to neišmoko. Liaukis niekus tauškės, tarė vežėjas. Eik su manim, aš pabandysiu tave kur nors įtaisyti. Gerai, eina vaikinas su vežėju. Vakare prieina jie smuklę. Čia pernakvos. Vos tik įkėlė į skoją pro duris ir vėl garsiai tarė. O, kad suimtų mane baimė, o, kad suimtų mane baimė. Smuklininkas tai išgirdęs nusijuokė ir sako. Jeigu jau taip labai trokšti, tai to gero nesunku būtų čia patirti. Ak, nekalbėk šitaip, tarė smuklininko pati. Ne vienas smarkuolis jau padėjo čia savo galvą. Būtų skaudu ir gaila, jeigu ir šios skaiščios akis dienos šviesos nebeišvystų. Bet vaikinas tarė, kad ir kaip sunku būtų, aš vis tiek noriu šito išmokti. Dėl to juk ir iš namų išėjau. Ir tol nedavė ramybės smuklininkui, kol tas nepapasakojo, jog netoliese esanti užburta pilis kur ko jau ko, o baimės tai tikrai būtų galima išmokti, jeigu tik kas sutiktų ten tris naktis pernakvoti. Už tokio narsuolio karalius išleistų savo dukterį, o ji tokia graži, kad gražesnės merginos niekas pasaulyje nėra regėjęs. Be to, pilyje slypi didžiuliai turtai, saugomi piktųjų dvasių. Tada jie būtų atkerėti, ir koks nors vargšas galėtų tapti dideliu turtuoliu. Jau daug kas ėję į tą pilį, tik dar neatsiradę tokio, kuris būtų iš ten sugrįžęs. Kita rytą vaikinas nuėjo pas karalių ir sako, jeigu leistumėt, aš norėčiau tris naktis pabūti užburtoje pilyje. Karalius nužvelgė jį, vaikinas jam patiko ir tarė, gerai, ir dar leidžiu tau paprašyti trijų dalykų, bet tai turi būti negyvi daiktai. Juos galėsi pasiimti su savim į pilį. Vaikinas atsakė, jeigu taip, tai prašom duoti man ugnies, tekinimo stakles ir varstotą su peiliu. Karalius liepė visus tos daiktus dar dieną nunešti į pilį. O kai pradėjo temti, nuėjo ten ir vaikinas. Viename kambaryje susikūrė ugnį, šalia pasistatė varstotą, pasidėjo peilį, o pats atsisėdo ant tekinimo staklių. O, kad suimtų mane baimė, tarė jis, bet matyt ir čia šito neišmoksiu. Apie vidurnaktį atsikėlė, pakurstis ugnį, kad geriau degtų. Tik pūstelėjo ir kad suriks kas iš kampo. Miau, miau, oi kaip mums šalta. Ak, jūs kvaišos, sušuko jis, ko rėkiat? Jeigu šalta, tai eikit šian, sėskitės prie ugnies ir šildykitės. Ir vos tik ištarė tuos žodžius, padrikt prie jo dvi didžiulės juodos katės. Atsitupė iš šalių ir įsistebeilijo savo baisiomis žėrinčiomis akimis. Patupėjo valandėlę, sušilo ir sako, drauguži gal sulošiam kortomis? Kodėlgi ne, atsakė jis, bet pirma parodykit savo letanas. Katės iškišo nagus. Oho, tarė jis, na ir ilgumėlis jūsų nagų, palaukit, aš juos kiek apkarpysiu. Tai pasakęs, čiupo kates už pakarpos, užkėlė ant varstoto ir priveržė joms letenas. Iš nagų pamačiau, kas jūs per vienos, tarė jis, ir nebenoriu lošti su jumis kortomis užmušė kates ir išmetė lauk į vandenį. Tik spėjo tas dvi nugalabyti ir jau sėdosi atgal prie ugnies, ogi kad pasipils iš visų pašalių ir pakampių juodos katės ir juodi šunys su ugnimi žėrinčiomis grandinėmis ant kaklų, kad lenda, kad lenda, juo tolyn, juo daugyn, nėra kur nuo jų bedėtis ir dar bjauriai stūgauja, trypia ugnį, sklaido ją į šalis ir taikosi užgesinti. Valandėlę jis ramiai žiūrėjo, žiūrėjo, bet galų galę neiškentė, stvėrė peilį ir sušuko, šalin iš čia bjaurybės, ir puolė jas su peiliu. Dalis pabaisų spėjo pasitraukti į šalį, kitas paklojo vietoje ir išmetė į kūdrą. Paskui sugrįžo atgal, įputė ugnį ir atsisėdo šildytis. Šitaip besėdint, pradėjo merktis akis ir marinti miegas. Apsidairė aplinkui, žiūri, kampe didelė lova bestovinti. To man kaip tik ir reikia, tarė jis ir atsigulė. Dar nespėjo akių sudėti ir kad pradės lova pati važinėti, kad duoda, kad duoda po visą pilį. Čia tai man patinka, tarė jis. Tik dar greičiau, dar greičiau. Lova, kad pasileis lėkti, lyg būtų šešiais arkliais pakinkyta. Per slenkščius, per laiptus, aukštyn, žemyn ir staiga tik keberiokštą apvirto kojomis į viršų ir užgulė jį lyg koks kalnas. Bet vaikinas švist, švist, nusimetė apklotus ir pagalvės, išlindo iš polovos ir sako, dabar tegul važinėjasi kas tik nori. Atsigulė prie ugnies – ir išmiegojo lygi ryto. Rytą atėjo karalius ir kai pamatė jaunikaitį gulinti ant žemės, pamanė, kad vaiduokliai jį nugalabėjo, kad jis jau nebegyvas ir sako, gaila, gražus buvo jaunikaitis. Išgirdęs tuos žodžius, vaikinas atsikėlė ir sako, buvo ir dar tebėra. Karalius nustebo, bet kartu ir apsidžiaugė, pasiteiravo, kaip jam sekėsi. Gerai, atsakė vaikinas. Viena naktis jau praėjo, praeis ir kitos dvi. Kai sugrįžo jis pas smuklininką, tas netakis išputė. Netikėjau, tarė, kad pamatysiu tave gyvą. Ar sužinoji, kas yra baimė? Ne, atsakė vaikinas. Viskas veltui, o kad man kas apsakytų, kas tai yra. Antrą naktį jis vėl nuėjo į pilį atsisėdo prie ugnies ir vėl gėda savo seną giesmelę. O, kad suimtų mane baimė. Vidurnaktį pasigirdo trenksmas, bildesys. Iš pradžių dar pakenčiamas, bet kuo tolyn, tuo garsin. Paskui vėl trupučiuką pritilo, o galiausiai, kad suriks, kad sustauks kas. Ir tik šlumšt iš kamino ir išvirto jam po kojų pusė žmogaus. Hei, sušuko vaikinas, o kur kita pusė? Šitos maža. Vėl kilo baisus triukšmas, tik siaudžia, tik kaukia, paskui šlumšt iš kamino, nukrito po kojų ir antroji pusė. Palauk, sako vaikinas, pirmą įpūsiu tau ugnį. Įpūtęs atsigrėžė, žiūri, abi pusės suaugusios į vieną. O kur pirma sėdėjo jis, Dabar plerpso baisi žmogista. O ne, šitaip nebuvo derėta, sako vaikinas. Suolas mano. Žmogista norėjo jį nustumti, bet vyrukas nepasidavė. Nugrūdo tą žemėn ir vėl atsisėdo į savo vietą. Tada iš kamino pradėjo kristi dar daugiau tokių žmogystų. Tik virsta, tik virsta viena po kitos. Atsinešė jos devynius žmogaus blauzdikaulius ir dvi kaukolės sustatė ir ėmė žaisti kėgliais. Vaikinui irgi kilo noras pažaisti. Jis ir sako, klausykit, gal ir mane priimtumėt? Žaisk, jeigu turi pinigų. Pinigų aš turiu užtektinai, atsakė jis. Tik jūsų rutuliai ne visai apvalus. Paėmė į skaukolės, įspraudė į stakles ir aptekino. Na va, tokios jau geriau riedės tarė. Eime, dabar tai bent pažaisim įsileido jis į žaidimą ir prakišo šiek tiek pinigų, bet kai išmušė dvyliktą, viskas pradingo. Tada jis atsigulė ir ramiai užmigo. Kitą rytą ateina karalius pažiūrėti, kas čia nutiko naktį. Na, kaip sekėsi šį sykį, paklausė. Žaidžiau kėglės ir prakišau kelis skatikus, atsakė vaikinas. Ir nebuvo baisu? Ne, kur ten? atsakė vaikinas, labai smagiai praleidau laiką. O, kad aš žinočiau, kas yra baimė. Trečią naktį jis vėl atsisėdo ant savo staklių ir nepatenkintas murma savo panosėje. O, kad suimtų mane baimė. Apie pusiaunaktį pasirodė šeši didžiuliai vyrai ir įnešė grabą. Aha, ar tik nebus čia mano pusbrolis, kur prieš kelias dienas numirė, tarė vaikinas. Pamojo pirštų ir sušuko. Eikš, pusbroli, eikš! Vyrai padėjo grabą ant žemės, o vaikinas priejo, nukėlė antvožą, žiūri, guli numirėlis. Palėtė jo veidą, šaltas kaip ledas. Palauk, tarė, aš tave sušildysiu. Priejo prie ugnies, pasišildė ranką ir pridėjo numirėliui prie veido bet tas kaip buvo, taip ir liko šaltas. Tada iškėlė lavoną iš grabo, atsisėdo prie ugnies ir pasiguldęs ant kelių ėmė trinti jam rankas, kad kraujas pradėtų vaikščioti. Kai ir tas nieko nepadėjo, dingtelėjo galvon mintis. Jeigu guli lovoje dviese, tai sušyli vienas nuo kito. Nunešė numirėlį į lovą, užklojo ir pats atsigulė šalia. Po kiek laiko numirėlis sušilo – ir pradėjo krutėti. Vaikinas ir sako jam, matai pusbroli, ar aš tavęs neatšildžiau? Bet numirėlis staiga pasikėlė grabe ir kad suriks, dabar aš tave pasmauksiu. Ak, tai šitaip tu man atsidėkoji, tarė vaikinas. Gerai, tuoj aš tave vėl į grabą įkišiu. Pakėlė, įmetė į grabą ir užvožė antvožą. Tada atėjo tie šeši vyrai ir išnešė į vėliai. Nebaisu man ir tiek, tarė jis, matyt niekada čia baimės neišmoksiu. Tuo tarpu įėjo vyras didesnis už visus anuos ir labai baisus pažiūrėti. Jis buvo senas, su ilga žila barzda. Ak tu, pamply, sušuko jis, tuoj sužinosi, kas yra baimė, netrukus turėsi mirti. Na, na, tik ne taip greitai, atsakė vaikinas. Jeigu jau reikės man mirti, tai pirma pasiklausk, ar aš sutiksiu. Aš tave jėga priveiksiu, tarė pabaisa. Pala, pala, nesistatyk taip labai. Nors tu ir stiprus, bet ir aš nesilpnesnis už tave, o gal net ir stipresnis. Pažiūrėsim, tarė senis. Jeigu tu būsi stipresnis, tada aš paliksiu tave gyvą. Eikš, pabandysim nusivedė vaikiną tamsiais koridoriais į kalvę, paėmė kirvį ir vienu smūgiu suvarė į žemę prie kalą. Aš dar geriau moku, tarė vaikinas ir priejo prie kito prie kalo. Senis atsistojo šalia pasižiūrėti, kas čia bus. Ir jo žila barzda nukaro lygi žemės. Vaikinas čiupo kirvi, vienu smūgiu perskelė prie kalą ir sužnybo seniui barzdą – Na štai, tu ir mano rankose tarė. Dabar ne man, o tau reikės mirti. Pastvėrė geležinį strypą ir katėms austi jam kailį. Tol pliekė, kol senis pradėjo inkšti, maldauti, kad nustotų, už tai didžius turtus žadėdamas. Vaikinas ištraukė kirvi ir paleido senį. Senis nuvedė jį į pilį ir parodė Rusiją tris skrynes, pilnas aukso. Viena dalis to aukso yra neturteliams, tarė jis, kita karaliui, trečia tau. Tuo tarpu išmušė dvyliktą ir vaiduoklis pradingo. Jaunikaitis liko tamsoje. Vis tiek kaip nors iš čia išsikrapštysiu, tarė jis. Pušinėdamas, grabaliodamas aplinkui, susirado kelią į kambarėlį ir užmigo prie savo ugnekuro. Kita rytą atėjo karalius ir sako, na, dabar jau turbūt sužinojai, kas yra baimė. Ne, atsakė jis, kur ten sužinosi? Buvo atėjęs mano vėlionis pusbrolis, paskui kažkoks barzdočius, tas parodė man Rusija daug pinigų, bet kas yra baimė, nei vienas nepasakė. Tada karalius tarė, tu atkerėjai pilį ir dabar gali vesti mano dukterį. Visa tai labai gerai, atsakė jaunikaitis, bet aš vis dar nežinau, kas yra baimė. Ir buvo atneštas iš rūsio auksas ir iškeltos vestuvės, tačiau kad ir kaip jaunasis karalius mylėjo savo žmoną, kad ir kaip džiaugiasi, vis tiek, kur buvęs, kur nebuvęs, vis kartojo – O, kad suimtų mane baimė, o, kad suimtų mane baimė. Galų gale karalieniai nusibodo tos jo kalbos. Kartą jos kambarinė ir sako, aš jums padėsiu, sužinos jis, kas yra baime. Nuėjo prie upelio, tekančio per sodą, ir parsinešė pilną kibirą gružlių. Naktį, kai jaunasis karalius miegojo, karalienė nutraukė nuo jo apklotą ir šliūkštelėjo visą kibirą šalto vandens su gružliais. Žuvytės ėmė spurdėti aplinkui, karalius pabudo ir kad pagaus šaukti. Oi, žmonelė, kaip man baisu, kaip baisu, taip dabar aš žinau, kas yra baimė.